มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมเอาไว้ แล้วก็การปฏิบัตินั้นยังไม่เข้าไม่เข้าสู่ กระบวนการที่ถูกต้อง อย่างเช่นพระอนุนเนี่ยพระอนุนปวดมาภาษาแรกสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วการบรรลุ พระโสราบันของท่านนั้นท่านทรงปฏิบัติ อย่างเร่งรัดเหมือนกัน แม้พระเจวทันไม่ได้บรรลุเป็นพระเรียบคนเลย ได้เพียงเฉพาะ ชาโลกีพยาโลกีสามารถออกได้ แปลงกายได้ตัวแสดงได้พระเทวทัตแล้วก็บวชนานก็ไม่ใช่ ่านเดินผิดทางพอเดินผิดทางแล้วเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เข้าทางทำยังไงก็ไม่บรรลุส่วนพระองค์นั้นท่านก็เดินถูกทางเหมือนกัน แต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเอาไปถึงขั้นคือบารมีสะสมไม่เพียงพอมันเป็นยังไง เพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมแต่ให้ท่านหลายไปอ่านในปัญหาสีของพระอาจารย์เขียนที่ว่าละเอียดที่สุดแล้ว ที่ว่าละเอียดที่สุด มันเพราะอะไรอย่างเช่นเรื่องนางอุมาริกาพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตทั้งหลายเนี่ยพระองค์ได้ ทรงแสดงว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยอยากคิดว่าชีวิตตัวเองนี่ยืนยาวเป็นหมื่นหมื่นปีถ้าเราคิดอย่างนั้นถือว่าเราคิดผิดวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ ถือว่าโชคดีเท่าไหร่นั้นจากตอนเช้าหงตองเช้าเนี่ยมันจะเที่ยงวันเรายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชค และจากเที่ยงวันไปถึงหกโมงเย็นเนี่ย ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดี ทีนี้จากหกโมงเย็นหกโมงเย็นไปถึงเที่ยงคืน ก็ยังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดี จากเที่ยงคืนไปถึงหกโมงเช้าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ ก็ถือว่าโชคดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ทุกวินาทีเนี่ยมีการเกิด เราต้องคิดให้ของแท้ว่า ที่เราเกิดมาเนี่ยที่เราเกิดมาคนเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรถามตัวเองบ้างเราต้องการอะไรอย่างว่าเราถามตัวเองนะถามก่อนเกิดมาเพื่ออะไรคำตอบเกิดมาเพื่อส่วทมีสูงต่อเกิดมาเพื่อโ่นเกิดมา มาเพื่อเดินกรมเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมไอ้ธรรมธรรมมันคืออะไรธรรมะธรรมะเป็นภาษาบาลีคำว่าธรรมะเป็นภาษาบาลี ถ้าแปลออกมาจริงๆคือธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ธรรมะคืออะไร คือมันเกิดขึ้นมาไงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันจะล้อยู่ตามสภาพสิ่งแวดล้อมและในที่สุดมันก็ ชาติชาติเพราะการเกิด ำเพื่อสร้างบุญวาสนาบารมีในสิ่งนี้ เพราะอะไรเพราะว่าอายุของแต่ละท่านนั้นบ่งบอกไม่ได้ว่า จะยืนยาวสักเท่าไหร่หลายท่านคงคิดว่า อย่างน้อยร้อยปีผมคิดได้นะอย่างน้อยร้อยปีหรือบางท่านอาจจะเอาแปดสิบปีก็พอเพราะนั้นมันอาจจะเอาเก้าสิบปีซะเราตั้งเป้าหมายได้ แต่ไปถึงไ่ไล้ เราบอกไม่ได้เลย เราบอกไม่ได้ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือว่า เราต้องประคับประคองร่างกายของเราเนี่ยทำยังไงที่จะให้มีโรคน้อยที่สุดทำยังไงที่จะให้สุขภาพดีที่สุดทำยังไงที่จะให้ยังหนุ่มยังสาวทำยังไงไม่ให้เดี่ยวแน่หน้าที่แค่นี้เราทำได้ไหมล่ะมันยังทำไม่ได้เลยมันยังทำไม่ได้ อันนี้คือ มันง่ายๆแต่เราทำไม่ได้เพราะกับจะยกยืนยาวเนี่ยพระพุทธเจ้าที่บอกว่าให้ดูแลร่างกายตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนทางปุมาลิกาเนี่ย สอนเรื่องความไม่แน่นอน เมื่อพระองค์ทรงัสสอนว่าความไม่แน่นอนเนี่ย ถ้าใครไม่นึกถึงนะอันไว่าถ้าใครไม่นึกถึงความเปลี่ยนแปลงไบางเนี่ยเวลาเปลี่ยนแปลงไปอ้าว ไปส่องกระจกอะตกใจตัวเองเอาผมหมอกเลยวันนี้หนึ่งเส้นวันรุ่งนี้ห้าเส้นันใหม่ไปเรื่อยตกใจ แต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโอ้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าคิดได้อย่างนี้ เราทำความเข้าใจให้มากกว่านั้น ว่าไม่ใช่เพราะเรา ไม่ใช่เพราะเราก็เรื่องก็ไม่ พอมีสติแล้วแล้วก็ สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นว่ามีเกิดขึ้น เขาเนี่ยรากเนี่ยเปลี่ยนรากก็เปลี่ยน นั่นคือหนึ่งสงไขยนั่นคือหนึ่งสงไขยแล้วเราสงคงเป็นสี่สงไขย คือศึกษาเรื่องศีลศีลก็มีศีลห้าศีลห้าเนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองให้รู้จักตัวเองการฆ่าสัตว์ทำการทุสั้นการเป็นเป็นสัตว์ก็ทำให้เกิดโรคอย่างเงี้ยอันนี้คือศึกษา ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจว่าคนอายุสั้นรับว่าไปฆ่าคนอื่นเขาเราไม่เชื่อลองไปยิงเขาเลยมีเรื่องไม่ถึงไม่ยิงเรา อันนี้ก็ง่ายๆ ต้องด่าใช่ไหมก็ด่าคุณจีต้องตบฉันไหมก็ตบคุณจีอันนี้คือมันจะทำให้ ให้อายุสั้นเพราะว่าไปตามตเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้เราศึกษาให้ละเอียดว่าเสียงมันคืออะไร พอศึกษาแล้วเราจะเข้าใจอ๋อแท้จริงแล้วการศึกษาเรื่องเสียงคือให้รู้จักรักษาตัวเองนั่นเองให้รู้จักรักษาชีวิตตัวเองนั่นเอง เมื่อเมื่อรู้จักรักษาชีวิตของตัวเองแล้วก็จะยืนยาวได้เมื่อชีวิตยืนยาวแล้วทำประโยชน์ได้เยอะ จับเขาได้ท่านก็บอกว่ามีแนวทาง รู้อยู่ที่ไหน จิตอยู่ที่นั่นมันต้องมีความรู้สึกไม่ใช่ตัวตาย ไม่ใช่ตัวตนอีกไม่ใช่สิ่งที่มันมีชีวิต มันมีความรู้สึกอยู่อันนั้นคือจิต แต่ความรู้สึกคือจิต มันรู้อยู่ที่ไหนจับมันอยู่ตรงนั้น แต่ว่าจับไม่ได้แป๊บมันก็ไปแล้ว เหมือนเดินเดินไปแล้วเพราะนั้นจึงมีการสวดมนต์บ่อย นั่งสมาธิบ่อยเดินเดินบ่อย มันก็จะเกิดโัวรูขึ้นมาเยอะอะเยอมากขึ้นเยอะขึ้นมากพอมากขึ้นมากขึ้นก็จะเข้าไปทุกลีเขาแบบนี้เหมือนเราทุกลีกับการเจ็บข้อไก่เป็นข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่มันทุกลีกับมันเขียนมันไปไยๆมันก็รู้ว่าข้อไก่เป็นไงพอรู้แล้วมันใช้ข้อไก่ได้ แต่ถ้าไม่รู้มันเขียนไม่ได้เพราะนั้นจิตก็เหมือนกัน ถ้าเรามีพลังมากพลังความรู้มาก พลังสติพลังสมาธิพลังปัญญามาก็จะสามารถควบคุมจิตของตัวเองได้ มันจะควบคุมได้ควบคุมยังไงควบคุมไม่คิดอย่างนี้ แต่บางคนเราควบคุมไม่ได้ ไม่อยากจะคิด มันก็คิดเหมือนโยมคนหนึ่งที่ หลวงพ่อบอกว่ามาเรียนสมาธิพอมาเรียนสมาธิก็ดีขึ้นเรียนจบแล้วรุ่นที่หนึ่งซะด้วยเมื่อเรียนจบเขาก็มีอาการดีขึ้นคิดว่ามันหายแล้วเขาคิดนะคิดว่าหายก็ไม่เดินตรงก็ไม่นั่งสมาธิเมื่อไปเดินตรงไม่นั่งสมาธิมันก็กลับมาคิดเหมือนเดิมเลยมันกลับมา what, what เบลนะอ้าวมันยาแค่สามีน้องก็เป็นภรรยาเบลตั้งใจว้ว่าสามีเป็นภรรยาไม่มันจะถ้าไม่มีสติจริงมันจะเป็นจะติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยต้องไปตามกฎของมันมีวิโสภอวะรัสว่าไปว่าไปว่าไปบ่อยทีนี้เมื่อว่าไปบ่อในขาะที่ว่ามีสติ เมื่อมีสติก็มีสมาธิเมื่อมีสมาธิมากขึ้นก็เกิดสะสมพลังจิตเมื่อได้พลังจิตสร้างแล้วสร้างรอพระอาจารย์ไปนั่งโชว์ไหนนะไปออกดีทีวีมีใครดูดีทีวีบ้างเนาะดีทีวีไม่ใช่ดีทีนะดีทีวีไม่ใช่ไปดูดีที มาท่านถามว่ากรรมมีกรรมพระอาจารย์บอกว่าที่มันเกิดเป็นโดยปกติมีสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมเราส่วนมากคิดว่าไอ้ปากเนี่ยมันเป็นกรรมมากกว่าเพราะเขามาจากกายกรรมมากกว่า พระอาจารย์บอกว่ามันเกิดจากมโนกรรม เพราะเราฟังแล้วฟังแล้วมันไปคิดต่อไอ้คิดปรุงแต่งต่อเนี่ย มันไม่ได้บอกใครเวลาพูดเนี่ยมันจะหยุดแต่จิตไม่หยุดมันไปคิดปรุงแต่งต่อ ไปนั่งอยู่ที่มุมเสาบ้านก็นั่นก็คิดไปนั่งนอกบ้านก็คิดนั่งในบ้านก็คิดนอกบ้านมันคิดอะไรไม่หยุดสักทีตรงนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดมโนกรรม คิดดีมันก็สะสมดีด้วยนะแต่ถ้าหากคิดไม่ดีมันก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีเพราะคนที่คิดฟังเขาพูดกันมาแล้วเนี่ยฟังคนคิดต่อไอ้คิดต่อนี่มันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดเพื่อจำคิดจำทำจำคิดจำทำจำคิดจำทำมันจึงเป็นเหตุให้มโนกรรมเกิดพลังจิตที่เสียบ้างดีบ้าง แต่พวกพองไม่โกรธเลยคิดอย่างอื่นมันก็เลยไปสะสมอย่างอื่นแล้วทำไมคุณไม่สงบเอ้าคุณคิดอะไรหรอคุณคิดอะไรคุณคิดรู้แต่คุณกล้าจะสงบได้ยังไงจิตคุณไม่อยู่ที่คุณโกรธคุณก็นั่งไปเก็บขาวไปเฉยๆเมื่อคุณชี้นั่งนานเฉยๆได้เก็บขาวไป ถ้าลักษณะนี้นั่งเป็นสิบปีก็ยังพูดตอนนั้นคิดแค่ดติดเดียวเนี่ย ยากไอ้คนที่มันมีพลังจิตมาแล้วเนี่ย เขามาต่อยอดเขาฟังไม่นานเขาแต่คนที่เคยสะสมมาในหเายชาติมันหลายภพหลายชาติมาแล้วสะสม มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจความมันเร็วขึ้นอย่างในสมัย พราะนั้นเธอต้องนึกถึงความตายว่า ถ้าไม่นึกถึงเป็นไงเหมือนผมได้เคยเจออสรพิษได้ยินแต่คนพูดอย่างมูหอมาเห็นก็เห็นปั้มร้องก้าเลยนะเจอเสือเจอช้างตกใจ ถ้าพูดถึงคนเล่นโมบ่ไหวนะ คนที่เคยอยู่ที่โมอ่ะอยู่ที่คนฝึกโมฝึกช้างไม่กลัวเลยเพราะเห็นประจำ มันจะเป็นประโยชน์เวลาเกิดการประทัดแมววิ่งตกปั๊บย่าตกปุ๊บไปโป๊แตกถ้าเราไม่เข้าใจนะด่าชักชักชักชักเลยคุณรู้ไหมคุณซื้อมาเท่าไหร่คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคุณซื้อมาประเทศคุณบอกเลยคุณตกเลยด่าชักเลย นั่นคือหน้าที่เมื่อไปเช่นนี้นะเราทำไปเรื่อยๆสามปีนะไม่ใช่ปีเดียว แต่ว่านางต้องมีบุญเก่ามาถ้ามีบุญเก่านางจะไม่เกิดสติปัญญาขึ้นไปถามพระเจ้าได้ขนาดนี้ แล้วก็มันอยู่ในช่วงของพระเจ้าด้วย ีพลังจิตกระแสจิตมันก็ต้องมีนานนึกถึงพระพุทธเจ้าสามปีแล้วองค์เป็นยังไงน้อไม่ไม่เสด็จมาที่เมืองของนางสักครั้งหนึ่งนางคิดไปมันคงเหมือนกับลายเนี่ยเมื่อนางคิดไปมันเป็นกระแสจิตมันก็จะไปถึงพระพุทธเจ้าคงจะติ้งต้องป้องกัน งานอย่างเนี้ยก็ถ้าเาเปิดดูสิอ้าวใครอ๋อนางมารกาที่เราไปสอนเรื่องความแน่นอนเองมันเป็นยังไง เสด็จมาเนี่ยเพื่อมาสอนทางตรงเลยนะส่วนคนอื่นเป็น ญาขึ้นมาโอ้คำถามไม่ใช่คำถามธรรมดานี่นั่นก็แต่ว่าไม่รู้เจ้าค่ะ เนี่ยเขาไม่ทราบเขาไม่ทราบถ้าตอบแบบนี้ได้เท่าไรบ่งบอกว่าไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้า คนทั้งหลายว่าอย่างนี้นะมันพรเจ้าเห็นว่าคนทั้งหลายอยู่ในอาการที่วอยวายโรคโศกยกระหางขึ้นว่าโยนกองโอนทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายนี่ทราบไม่เข้าใจฟังเราจะทำงานสักครั้งหนึ่ง ท่านตั้งใจฟังนะอี่นี้พระเจ้าก็รับถามอีกรอบสองดูก่อนนางอเมริกาเมื่อสักครู่เนี่ยเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนทำไมถึงตอบเราไม่ทราบนางกลับรู้ว่า ถ้าแต่พระองค์เจริญพระองค์รู้ว่าของฉันมาจากไหนแต่ความหมายจริงไม่หมายว่าก่อนที่ของฉันจะมาเกิดมนุษย์เนี่ยมาจากกำเนิดอะไร จากสัตว์เร้ยงสัติเปรตสุดกาสัตวนรกหรือว่ามาจากเทวดามองฉันไม่ทราบใน้กาวคุณเช่นนั้นพระเจ้าว่าอย่างไรเยสโอรั g เย y ถูกต้องถูกต้องเลย แล้วพระองค์ทรงตรัสามประชาชนให้ว่า ที่นั่งอยู่เนี่ยมีใครทราบว่าก่อน่เมาเกิดเป็นคนเนี่ย thì mấy cô cứ đứng nè cũng nhiều nam tỏ của tỏ ra cố ทราบวันเวลาเราไปในโลกกายตอนเช้ากลางวันตีหนึ่งตีสองตีสามหกโมงเช้าบอกคนอื่นได้ไหมว่าเราจะไปเวลานั้นไม่มีใครตอบได้สักคนพระเจ้าบอกว่านี่แหละคนทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ย สติปัญญาต่างกัน ไม่มีใครอยากจะเกิดมาโง่หรอก ไม่มีใครอยากจะเกิดมาเชื่อเลยไม่มีใครอยากจะเกิดมาจน ถ้ารู้ว่าตัวเองจะเกิดมาเนี่ยเราต้องการความเชื่อเลยเลยมันต้องการจากพระราชาโมดีขนาดนี้ก็ต้องเกิดมา ฟังเทศนาพระเจ้าว่าอย่าไปว่ากันอย่าไปด่ากันอย่าไปดุกันเพราะว่าคนแต่ละท่านสั่งสมมาไม่เหมือนกัน จึงมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ จึงมีความรักรวยและความเจริเป็นอย่างนี้ จึงมีสติปัญญาเป็นอย่างนี้นั่นก็คือว่าบนกุศลที่เขาสั่งสมเอาไว้ แบ่งแกของก็เป็นอย่างนี้ ไม่มีใครอยากจะเกิดมาที่เรนแต่วาที่เรน ไม่มีใครอยากเกิดมาจนมาตนไม่มีใครอยากเกิดมาโง่มาโง่เพราะอะไรบอกว่ามันเพราะบุญกุศลที่เราสะสมไว้ แต่บุญกุศลเมื่อเกิดมาแล้วเราสามารถที่จะสะสมให้มากกว่านี้ได้คือสวดมนต์ทุกวันบริสาทุกวัน นั่งสมาธิไปดูตรมอย่างนี้นี่มันจะเป็นการสะสม Amém, amém. một người có con chợ nhận bằng mạng con chỉ cởi mà đến cởi thì con thì con nó có bị khỏe ha khỏe của mình nó và mà nè số số cũng khỏe khổ thì mình cởi thì màแต่ถ้าหากว่าโดยธรรมชาติเกิดทีละคนทีละคนทีละคนทีละคนแต่ถ้าสัตว์เลี้ยงสัตว์มีมากนะสิมากมากมากเลยนั่นหมายความ คุณภาพจิตเนี่ยมันต่างกันเมื่อคุณภาพจิตต่างกันเนี่ยคนใดที่มีสติปัญญามากๆเนี่ยมีสติปัญญามากกมากที่สุดสอนให้สุนัขทั้งตัวเนี่ย brotherhood ไม่ได้เราคิดได้เราจะไปคิดได้ของเขา แต่มันคิดไม่ได้เราฟังธรรมะเราจะเข้าใจของเขาแต่มันเข้าใจไม่ได้ ยกตัวอย่างท่านอลายาถามว่าในอ่านเรื่องจุลมันถกกับมหามันถกจุลมันถกเนี่ย แต่ในจำนวนเพื่อนของท่าน พอเลี้ยงไม่ไหวเนี่ยก็เขียนจดหมายน้อย ตอนนั้นยังไม่มีไลน์บอกว่าให้บอกกับคนนี้หน่อย tôi mất vốn nhỉ và cứ lại bằng tinh tông mà hiểu anh nếu mà cứ lại ô cứ lại là ô thì đây đời này พัฒตาราบนหน้าของตัวเองเช็นไปเช่อมามันกเกิดความดับ ให้ท่องไป้วยจุลวันพมเนี่ยอ่ฟังนะรัชอหารนันรัชังหารติรัชอหารนันรัชอหารนันรัชังหารติท่องไปบอกลูกหลานท่องจุลวันพมเนี่ยก็เลยเอาผ้าชนะเนื้มาลูกนัน happening หรือไม่เป็นตัวตนที่ต่อไปก็เลยได้ผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำอาถาดีนะ ต้องท่องให้เข้าใจพระอาจารย์ต้องเรียนว่าจักรศาสตร์แต่ภาษาไม่กอยู่เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่ารักโทหาหนัง ป็นจงรมอันนี้คือทำให้สติปัญญาดีอยากเราจะสวยรักษาสิ่งให้ดีเหมือนเรื่องที่แล้วระการพูดถึงเรื่องเท้าสกัดเท้าสกัดมีภรรยาสิบคนนางสุชาดาเป็นภรรยาที่สี่นางมีหน้าที่แต่งหน้าทำปากเยอะจากสวยเดียวเมื่อตายไปแล้วนางไปเกิดเป็นพระพยา ช่วยให้รักษาศีลยังไงเมื่อรักษาศีลดีแล้วเราเกิดมาสวยขึ้นพอชจติสองรักษาศีลตกยิ่งสวยขึ้นอีก นี่คือศีลทำให้หล่อให้สวย สมาธิส่วนบนทำให้สติปัญญาดี อย่างถ้ารวยก็คือมันทำบุญให้ทานมันมีมาอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสัตรัสบยนี้แล้ว แล้วก็ยกขึ้นถึงเรื่องอริยสัจ โซดาบันแล้วก็ไปที่โรงงาน kok dame nah kamu selalu dai kamu selalu itu mana boleh dai nang nang nang apa sana nang kan non nang begini mấy ta phải non đâu mọi người cứ lên nangแบบนี้นั่งหัวฟุกนั่ง องสว่างแต่พ่อสิ็จะไม่รู้ ศีลเราจะไปรักษา รักษาเส้นทำบุญทำทานเราจะไปทำทานเราก็ทำเส้นให้ทำอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะเป็นอายทรัพย์กลายเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีทั้งหกทั้งชาติ ถ้าท่านปฏิบัติแบบนี้หรือว่าท่านไม่ประมาทชีวิตพระพุทธเจ้างสอนอย่างนี้นะพ่อของนางตัดสินใจมาบวกที่วัดมงคล ตัดสินใจมาบวชพอบวชแล้ว ก็ลดพูดปฏิบัติเป็นคนนั่งสมาธิเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ก็ได้รู้ว่ารัทั้งหมดที่เรามาเนี่ยอยากจะบอกว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีแล้ว ก็ขอให้เราเนี่ยเอาความเป็นมนุษย์ของเรา สร้างบุญวาสนาบารมีให้ตัวเองขึ้นเมื่อมีกิจกรรมบริษัทสมาธิ sĩ từ nó sẽ có mà xem tháo bác sĩ từ từ khoa chỉ là từ มีชีวิตอยู่็บว่ามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเมื่อมีความสุขในชีวิตไอ้ความสุขนี่ที่มันเกิดขึ้นมาจากการทำสมาธิเนี่ยมันจะเป็นบุญวาสนาบารมีของเรา และก็เป็นอริยสัจไม่มีอะไรจะไปแย่ง liberar a Pai.